Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums Kedās! Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Darbie radio klausītāji, visi jaunieši no Kedām, šodien ir īpašs raidījums, tēma vīrišķība. Uh, pagājušajā mēnesī, uh, ja daži citi runāja par feminismu, tad šodien mēs runāsim par vīrišķību. Un kas ir tā īstā vīrišķība, patiesā vīrišķība? Uh, es esmu uzaicinājis divus ļoti gudrus viesus. Rīgas vecās svētās ģetrodas baznīcas mācītāja Krista Kalniņa. Sveicināti! Un uh, vienu foršu cilvēku zaļā džemperī, <laughs> kristīgās studentu brālības uh, Eh, biedra, ja, un vadītāja, vadītāja jā, un evaņģēlisti, un evaņģēlisti. Jā. Jā, uh, Ulve Kravali. Labvakar visiem. Jā, un uh, vīrišķība tā ir tāda tēma, kas uh, mūsdienās bieži tiek apspriesta un uh, bieži vien uh, dažādi tiek kritizēta. Un es vakar lasīju vienu ļoti labu interviju no uh, mūsu arhibīskapa Jāņa Van Vanaga. Uh, un vēlēs nolasīt nelielu citātu, ar ko arī ievadīt šo raidījumu. Tas bija par jautājumu, kur tika runāts par dažādām, uh, varbūt negatīvākām lietām, par dažādu uzmākšanos un tā. Bet uh, eh, arhipīskaps ļoti gudri uh, runāja par to, kā tad vajadzētu uh, audzināt vīriešus un uh, kā, viņa, kā viņas vajadzētu, kā pret viņiem vajadzētu attiekties un kā viņiem pašiem vajadzētu rīkoties. Uh, citāts skan šādi. Gudrāk būtu zēnu formācijā pievērst uzmanību raksturam, bruņnieciskumam, galantumam, svētuma izjūtai. Viņus vajadzētu audzināt nevis nekaitīgus, bet vīrišķīgus. Netā, nekaitīgs vīrietis atbilst progresīvām idejām par genderu lomām, bet viņš nav labs partneris sievietei, ne arī aizstāvs tēvzmei. Drīzāk jārada pārliecība, ka īsta vīrišķība ir vērtība, ka tā ir spēks, kas ar dieva palīdzību spēj valdīt arī pār paša ziņām. To noteikti neveicina vide, kurā par laimi uzskata brīvību piepildīt visas savas vēlmes. Tāds spēcīgs citāts ar dažādām domām. Nu, tad es ķeršos pie pirmā jautājuma. Kas tad ir vīrišķība jūsu izpratnē? Uh, varam sākt mm -hmm. ar Jā, nu, es domāju, ka vīrišķība ir īpašību kopums, caur kurām, kas vīrietim ir dots no dieva, un caur kurām uh, vīrietis var vislabākā veidā um, piepildīt savu misiju šajā pasaulē, ja, kā, kur, kur Dievs viņu ir radījis un ielicis. Ja, un, Jā, jau vienmēr, nu, kad mēs sakām vīrišķība, tad uzreiz nāk kaut kādas dažas lietas prātā, nu, kas tā vīrišķība tur būs. Jā, mēs par to noteikti runāsim. Tur drosme, jā, atbildības sajūta. Jā. Um, nu, spēks, noteikti, jā, gudrība jā, un tā tālāk. Bet, eh, bet, jā, bet man liekas, ka tas, kad mēs runājam par vārdu vīrišķību, un, protams, es domāju, ja tā arī būs interesanta tēma, ka mēs varam bišķi, padomāt, kāds vīrišķības jēdziens ir mainījies pasaulē šodien, jā, un ko arhibīskaps Jānis jau pieminēja, jā, tādā ģenerideoloģijas eh, veidā, jā, ka vīrietim, tā kā, eh, ka, ka pēc tās izpratnes būt vīrišķīgam vīrietim, tas gandrīz ir kaut kas nepozitīvs. Jā, ka vīrieti grib padarīt nu, tādu nekaitīgu. Nu, jā, nu, nekaitīgu, bet nu, tajā nozīmē, jā, ka viņš. Ja, ka viņš nu, vairs nespēja realizēt ja, tā, nu, to, ko sagaida no viņa. Un tad, protams, ir interesants jautājums, kāpēc tas tā ir. Ja? Bet, nu, jā, es domāju, ka Jā, īsa atbilde ir, ka vīrišķība tas ir tas īpašuma kopums, jā, ko Dievs apveltīs vīrieti, lai viņš varētu realizēt pēc, iesa, nu, pēc iespējas jau šo misiju, kas ir viņa misija šajā pasaulē. Jā. Ulvi? Es ieskaitu šo atbildību. Jā. jā, paldies. Paldies, Ulvis. Ielieku sev ķeksīti. tu ieliec sev ķeksīti. <laughs> jā, es. Uh, Eh, ļoti labi Kristus eh, ielīd manā eh, galvā, nodefinē visu. <laughs> nē, nē, bet. Es domāju, no kurienes tā labā <laughs> definīcija no, no, no kurienes, jā, tu, no jā, aizņēmies no manis. Bet viss kārtībā. <laughs> paldies, paldies. Tev. Um, jā, neko daudz es tur nevaru, ne, nepiebildīšu laikam. Un vienīgi tas, ka, nu, ja mēs nākam, e- ejam arī skatāmies uz rakstiem, tad mēs redzam, ka jau no dieva stāsta pašiem iesākumiem. Dievs kā, iz, izceļ šo atšķirību. Uh, vīrietis un sieviete. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un, tur ir tas, uh, un uz ko arī Mateja Vangelija 19. nodaļā arī Jēzus arī atsaucās uz to pašu radīšanas stāstu. Vīrieti un sievieti. Līdz ar to dievam ir kaut kāds nodoms pie šīs atšķirības, un kaut kāda unikalitāte, kaut kāds tāds. Um, Es teiktu, tas svētuma pieskāriens tajā, ka tu atklāji, kas tas ir. Uh, Un, um, es dzirdēju arī vienu tādu interviju no viena uh, brāļa, Kristofers. Viņš Amerikā ir uh, diezgan daudz arī politiskajā, konservatīvajā galā darbojas. Un, uh, Pa universitātēm braukā, debatē ar studentiem un runā un, un aizstāv tādas uh, tradicionālas vērtības. Viņš teica, tā, ka uh, ir atšķirības starp uh, zināšanām un viedumu zināšanas, tu vari samācīties, visādi tur mainās kaut ko, kaut kāds vējš papūš, tu tev, tev tur tās zināšanas piedāvā tādas vai šitādas, bet viedums Tas ir, ir sapratne par nemainīgām lietām un kā tās strādā un, un, un, un kā, tās, nu, kā tās lietot par tieši nemainīgo. Un es domāju, šī ir viena no tām lietām, ka tas ir kaut kas nemainīgs, ko Dievs ir ielicis, un ka mēs to izprotam un piedzīvojam un ļaujamies tajā. Tā ir tā, tas, tas viedums, tā ir tā īstā gudrība, par ko arī Bībele runā. Um, bet, bet vispārējais tādas ideoloģiskās vēsmas, kas nāk, tas, tas ir vienkārši dažādi informatīvi, uh, kā saka. Uh, kaut kādi <laughs> mm, ideoloģiski informatīvi, kaut kādi laika sprīži, kas tajā brīdī liekas ļoti jā, jā, jā, un pēc kāda laika to var nomainīt kā zeķis vai kā apģērbu kaut kādu jaunu uzvilkt un, un, un doties tālāk. Bet tā īstā gudrība ir tajā, tajā izprast to nemainīgo, to, ko Dievs ir ielicis. Gluži tāpat kā nu, matemātikā daudzas lietas arī nemainīgas. Mēs joprojām mācāmies tās pašas lietas, kas bija patiesas pirms <laughs> daudziem simtiem gadu, ja trīs stūra. Uh, iekšējos tas leņķis vienmēr ir 180 grādi. Nu, tu grozies kā gribi. Laiks iet vai neiet <laughs> nu, uz priekšu, vai ne? Tas, tas ir nemainīgi kaut kas. Un, kad tu iemācies, kā to lietot, tad eh, tā, tā ir tā īstā gudrība. Nu, jā, tad, ja runājam par nemainīgām, uh, eh, eh, nemainīgo viedumu, ja, uh, Eh, kas tad ir tas nemainīgās īpašības, kādām, kādām ir jāpiemīt uh, vīrietim? Kas ir tās vīrišķībai raksturīgās īpašības? Mm. Nu, jā, es domāju, mēs, mēs varam atgriezties protams, uh, nu, pie tā, ka pirmām kārtām nu, mums, kā kristiešiem, un arī kā kristiešiem vīriešiem, kā kristiešiem uh, zēniem, jauniem vīriešiem, mums ir ļoti svarīgi skatīties uz Kristus piemēru. Un, uh, Un, uh, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka sākumā jau ieraudzīt, kaut arī mēs par jēzus dzīvi zinām ļoti, ļoti maz. Ja, ir tikai faktiski viena uh, no viņa 12 gadu ja, um, dzīves epizode Lūkas evanģēlijā, bet jau tur mēs iera, ieraugām, kādā veidā Jēzu ja, šī vīrišķība, ja šis vīrišķības viedums, jeb ja gudrība veidojās. Ja, mēs zinām, ka viņš paliek templī, ja viņš izjautā rakstu mācītājs, tad viņš ir gājis līdzi. Eh, Jāzepam un Marijai uz sinagogu, Jā, Nāceretē. Viņš ir klausies rakstus, Jā, viņš ir domājis par to. Un, eh, un jā, tā viņa uh, ja uh, vīrišķība, jeb nu, tajā brīdī viņš ir zēns, kas pāriet ja, šajā vīrišķībā, ja, jo um, nu, jūdu tradīcijā 12 gadi, ja es nemaldos, bija tie, ja, kur tad no zēna tu pārgāji uz, uz, uz šo uh, vīriešu statusu, ja, kur tu sāki mācīties rakstus, ja, kur tu varēji jautāt, izprast, kur tu tika arī nodalīts no sievietēm, tad, tad ievests ja, arī vīriešu pasaulē, ja, kur bija, nu, mēs arī varam runāt, ka vīrietim, kas ir ļoti pozitīvi, ja, tur, kur tas ir bijis, kur ir šis vecākais vīrietis, šis vīrietis, kas ir tēvs parasti, ja, vai nu, arī šajā stāstā tas sinagogā tie bija tie skolotāji, tātad, ja, kur, uh, kur tā vīrišķā gudrība nāk no pirmām kārtām dieva vārda zināšanas, ja, jo dievvvārds ir tas, kas mums atklāja sūtību, viņš atklāja vispār, nu, parādīja ja, to dieva, gan tā kā Ulas pieminēja ja, šo dieva radīšanas kārtību, ja, kā tad dievs ir darbojies pasaulē, ko dievs sagaida no manis. Ja. Mēs zinām, ka arī ik viens aicinājums par ticību nāk no dieva vārda dzirdēšanas. Ja. Tad, tad man liekas, ka tas pamats ir ļoti svarīgs uh, uh, zēniem. Uh, ka viņi ģimenē jau no ģimenes ir, ir, ir audzināti ja, saskaņā ar uh, svēto rakstu tradīciju, ar kristīgo tradīciju. Ja, jo ja, mēs nejaucam nekādus lozus, mēs izšķiram, kad ir vīrieši un sievietes. Un, kā jau Olas skaisti pateica, ja, kad mums katram ir dot savu unikalitāti. Ja, gan vīriešiem, gan sievietēm mums katram dot savu misiju pasaulē. Ja. Uh, vīriešiem būt par tēviem, sievietēm būt par mātēm, jā, saviem bērniem. Un, jā, caur māti un caur tēvu, šajā ziņā caur tēvu, ja mēs arī kā bērni iemācāmies ja, mm. to, kas ir šis vīrietis, ja, kā viņš darbojās, kā viņš attiecās, kas ir šīs vērtības. Un, protams, ka es arī augu bez tēva, ja, un zināmā mērā nu, tas man ir šo izziņas procesu padarīja daudz, daudz garāku. Jā, es tā, varētu teikt, ka tā mana vīri, tapšana par vīrieti, jā, un, un vispār tāda izpratne par to, ko tas nozīmē būt vīrietim, jā, ar visu to uh, vērtība. Ja viņi ienāca tikai tad, kad es kļuvu par kristieti, un vēl, vēl bija vesels laiks vajadzīgs, ja, lai arī caur pieredzi, caur kļūdām, ja, lēnām, caur pozitīvajiem, piemēram, baznīcā, ja es iegūtu ja, to izpratni, kas tad ir vīrietis. Ja. Jo, protams, arī mēs varam pateikt, ka vīrišķība viņa attīstās. Tu esi piedzimis kā vīrietis, tās visas dāvanas tevī ir, bet viņa, protams, attīstās. Un, un viņa vai nu arī neattīstās. Jau tad, protams, ir bēdīgi, ja, ka ir pieauguši vīrieši, kas uzvedās kā zēni, ja tāpēc, ka viņiem nav bijusi ja, šī vīrieša piemēra un viņš nav spējis. Kā, nu, ir tas modernais vārds, ja tā iniciācija, ja, kur tu pārēji ja, no mm -hmm. tā bērnības posmu, no tā pilnīgi egoistiskā posma, jā, tad uz šo, kur tu jau sāc kalpot un sevi nodot. Nu, es teiktu, um, daudz domas, kamēr Kristus runā, vienkārši šās caur galvai. Um, un <clears throat> atgriežoties pie tā, ko tu minēji, ka jā, Jēzus bija templī 12 gadu vecumā, un, un īstenībā jā, jūdiem bija tas, kā teicis, iniciācijas process, kurš mm. tu no mātes un tēva bērnu kļūst par Tauras bērnu. Mm. Ka mhm. Taura tevi audzina, nevis, uh, nevis jau vecāki. Svētie raksti. Jā, svētie raksti, mm -hmm. kas ir mm -hmm. jūdu, jūdu svētie raksti. Vai ne? Un, mm -hmm. un līdz ar to tas ir tāds, uh, tāds brīdis, kad tu uzņemies pats savu atbildību, sakot dievam. Uzticēties viņam, un es domāju, mūsu kontekstā ļoti līdzīgi kristībā mēs saņemam svēto garu, mēs tiekam pieņemti dievu ģimenē, pat to neapzinoties. Tas mums ir iedots tā identitāte. Bet iesvētībās tas, tas ir brīdis, kad mēs apzināti nododam sevi tam, kam Dievs mums jau ir aicinājis no sākuma. Ne, un, tas ir mūsu tā, tā atbilde, un tas ir tas, ko Kristus arī min, ka uh, ir svarīgi puišiem, zēniem atsaukties tam uh, un, un doties. Uh, uh, Pakļaut sevi tai autoritātei, raksta autoritātei vai ne dieva autoritātei. Un, uh, Un, kas, kas ir interesanti, jā, Jūda tajā tradīcijā jau no 5 gadu vecuma mācījās rakstus. No galvas skaitīja un rabīni un tā tālāk. Un, un ne, ne, ne, ne katrs tika līdz tiem uh, tik tālu, lai, lai, vis, lai vispār kandidātu kļūtu par rabīnu vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet, bet kā tādi raksti bija ļoti, ļoti centrāli tā sastāvdaļa ikdienā. Un, nu, jā, un es atvēru tādus savus tās. Dažas piezīmes par ebreju kultūru un valodu, bet es neatceros, bija tās trīs skolas katrā vecuma posmā, kur, kur bija kur bērni mācījās, un līdz 5 līdz 9 gadu vecumam es to nosaukumu neatceros, bet tā, lai absolvētu un ietu nākamajā līmenī, no pirmajām piecām mūzes grāmatām rabīns varēja citēt jebkuru vietu. Vienkārši viņš sāk runāt, un viņš norāda uz tevi, Samuēl, un tev jāturpina. Tev vienkārši ir mhm. jāturpina, kas rakstos teikts. Un, ja tu nevari to turpināt, tad tu neties nākamajā līmenī. Mm. Tā kā, nu tā, tas ir pirmās piecas mūsu grāmatas, un tad tālāk tu mācies visas praviešus un visu tā, tās grāmatas. Tā tālāk. nu tā, tik, ļoti, tik ļoti rakstos viņi dzīvoja. Un, uh, un tāpēc, ja es 12 gadu vecumā izjautā rakstu mācītājs, tā tālāk, ne, tas ir kaut kas viņu, viņu kontekstam ārkārtīgi unikāls. Un, un es domāju, ka vīrietim ir svarīgi ieraudzīt sevi tādā lielākā stāstā, kur viņš ir, uh, kur viņš, kur viņš, kura priekšā viņš ir varbūt pazemīgs un mācīties ko nozīmē būt vīrietim. Nu, tā kā tajā stāstā, kontekstā. Mm. Nevis, ka es sadevu visiem pa pūnu, līdz ar to es esmu lielākais šajā, šajā stāstā, un visiem tagad ir nu, tā kā. Baidieties no manis, ja ne jau tik līdz pārvāc uz blakus ciemu, tur ir kāds cits, kurš arī man var <laughs> nesadot, un tad viss paliek tādā mm. ļoti tādā bērnišķīgā līmenī. Un, nu, nu, primitīvā. Tad, primitīvā, es teiktu, ne bērnišķīgā, mm. bet primitīvā mm. līmenī. Jā. Tā kā, un vēl viena lieta, ko es tā domāju, runāju tieši par uh, par eh, rakstiem. Man liekas, interesanti, ka apustulis Jānis savā vēstulē, uh, man Bībeles aplikācija izdomāja niķoties, uh, pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa, un viņš raksta uh, šo vēstuli, un tad viņš izšķir tā kā trīs, uh, trīs kā posmus. Viņš saka, es rakstu jums bērniņi, jo viņa vārda dēļ jūsu uh, grēki jums ir piedoti. Es rakstu jums tēvi, uh, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma, un es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Nu, ka viņš tā kā izšķir, ka katram ir savs posms, ir savs kaut kas, ar ko ir jākārši jātiek galā, kas ir tā realitāte, kurā tu esi. Jā. Jā, man liekas, arī nu, šeit, protams, ir svarīgi piebilst, jā, ka, nu, ka tie ir arī garīgi stāvokļi, jā, ka mm. tā mhm. ir mūsu ticības bērnība, jā, kurā ir svarīgi jā, šī grēka piedošana Ja, tad, kad mēs jau pieaugamies ticībā, mēs kļūstam par jaunekļiem, jau un visbeidzot, ja ar Dieva žēlstības palīdzību mēs kļūstam arī par tēviem. Mm. Nu jā, jūs minējāt par to uh, gudrību, ka tā ir viena no centrālām lietām, tāda īstenā gudrība. Bet uh, vēl kādas virsības nu, uh, pazīmes, sākumā uh, tika minēta drosme, ja, vai vēl mm. atbildība, vai vēl kaut kas tāds, kas varētu. Mm -hmm. ja, nu, es domāju, ka tas viss komplektā, jo tad, kad mēs sakām, mm. nu, tā, kad, kad uh, dievišķie raksti, ja audzina mūs kā vīrieši, tur jau, protams, nu kā, nu, uh, likumi, ja, dieva likumi. Ja, tas jau tas, ka tu zini dieva likumu, ja, tas vēl neko nenozīmē. Ja, tieši tā, vai ne? Kad, ka tev jau jāiemācās ir viņam paklausīt, ja viņu piepildīt. Un, protams, ja, arī um, es domāju, redz, tādā atkal atgriežoties pie Jēzus uh, laika un, un pie Jēzus dzīves, ja, nu, tur apskaties, ja viņi. Nu, jūdi gāja, jā, man liekas, ka nu, vairākas reizes, ja, man liekas, četras, ja, vismaz uz Jeruzalemi, ja, lai, lai izpildītu ja, tās uh, uh, reliģiskās prasības. Protams, tur bija arī atkarībā no nu, kādā bija sociālā bišķiņa slānī, un tie, kas bija vienkāršāki cilvēki, viņiem bija tie reliģiskie likumi, varbūt vienkāršāk, viņi to tā ļoti neskatīja, līdz pat farizējiem, ja, kas, nu, kas visu tur ja, skrupulos, bet, bet, protams, kad, nu, ka Dieva uh, vārds viņš lielā mērā ir ka Dieva vārds mūs māca dzīvot, ja, māca dzīvot atbilstoši ja, tam, kam mēs esam radīti. Un es domāju, tā paklausība ir viens. Ja, uh, Protams, arī attiecības savstarpēji viņi mācīja. Jo divu baušu, kā mēs zinām, viņi dalās ja, nu, li lielie desmit bauši. Ja, viņi, un, un arī pat, nu, galvenie bauši, ja tad, tad mīlestības dievu un nu, uz tuvāko. Tad, tad, ja, tas māca arī attiecības. Ja, kādam vīrietim ir jābūt attiecībās. Ja, mm -hmm. Mēs mhm. redzam, pie Jēzus tas ir unikāli, ja, ka tieši pie viņa un caur viņu, ka viņš, piemēram, ja šodien, tu, tu sākumā pieminēji uh, um, arhibīskapu Jāņu Vana grāks un tieši to kontekstu, jā, kādā šis jautājums tika uzdots, jā, bet, uh, jā, bet tieši uh, caur Jēzu mēs redzam, kā viņš attiecās pret sievietēm, ar kādu, ar kādu cieņu, ar kādu, nu tādu, ka, jā, ka tas, ka, kad attiecība pret sievi viņš ļauj mazgāt sev pieskarties, ja tur viņš ļauj uh, sevi svaidīt. Ja, mēs zinām, ka tur arī sievietes bija sekotājs māceklis, ja, kas arī palīdzēja. Nu, tad, ja, ka arī ja, šī cieņa un respekts pret sievieti patiesībā kristietībā, ja, tā ir pilnīgi jauna telpa, kas atverās ja, un kas tiek piedāvāta kā jauna attiecības vieta. Mēs arī skatāmies uz attiecībām, kā Jēzus pieņēma bērniņus, ja, kas tajā laikā bērnu vispār neko nenozīmē. Nu, tur tāds kartupēlis, ja, ko pastumdīt, <laughs> ja, pa labi, pa kreisi, ja, bet, bet, bet, bet, bet Jēzus teica, laidiet bērniņus pie manis, vai ne? Tātad, ja mēs redzam, ka Ja, tur ir visas šīs te telpas, attie, ja, kā mēs viens ar otru, kā mēs attiecamies uz Dievu. Ja, un tas viss tad nostiprina un rāda ja, mūsos ja, šo pārliecību, ka mēs kā vīrieši varēsim būt sekojot Jēzus, piemēram, Dieva likumam vislabākajā veidā. Ja? Un, protams, tur arī nāk drosme un atbildība pret savu dzimteni, pret savu ģimeni. Ja? Tur, tur viss tas nāk komplektā līdzi. Es vienkārši domāju, Samuēls uzdod tādu jautājumu, kā kārtīgs rietumnieks. Viņam tā kā, nu tad nodefinēsim, kas ir tas, kā tas <laughs> izskatās. Nodētā, bet austrum tajā domāšanā, no kurienes arī īstenībā svētie raksti nāk un ebreji tā izpratne, tas, tas nav veids, kā viņi tās lietas tvēra. Viņiem tas bija tāds, tāpēc, ja es saku, seko man, Mm -hmm. Un vienkārši, uh, un, un ko mēs darīsim, kāds ir, kāda ir izglītības programmas plāns, ko mēs apgūsim yeah. pirmajā gadā, kādas definīcijas, kādas. Nu, tur nekā no tā nav. Tu vienkārši eji un tu atklāji to. Līdz ar to uh, ir, ir, ir, tas ir, man liekas, arī ļoti interesanti. Kad, Ja tādā jūda kontekstā es skatos savus tās ebreju val, valodas un rakstu piezīmes, kas, ko es savā nodabā pētot, studējot, tās piefiksēju, un man šeit sēžot, rodas tāda sapratne, ka tie puiši, uh, pētot rakstus, viņiem Dievs nokomunicē, ko nozīmē būt vīrietim. Tur parādās drosme. Un, piemēram, drosme uh, parādās, tā, ka saka Jozovam, esi drošs un nebaidies. Mm. Ja? Uh, tā kā, un es tagad mēģināšu ebrejiski pateikt, uh, Hazah vahamats nozīmē esi drošs uh, un nebaidojies. Un um, pravietis uh, Ecehiels, Hezekiel ir arī kā, tas, kurš stiprina un iedrošina. Uh, Un tā kā Ecehielu aicina Dievs, viņš saka, tev jāiet, jāsludina. Un tā tauta, ka tu sludināsi, viņiem ak, uh, sirdis cietas kā akmeņš, pauri vienkārši tādi, ka mm, tā kā, viss pret viņiem šķīst, bet tev viņiem jāiet jāsaka. Es esmu drošs, vienkārši ej un runā. Un tad caur šo stāstu par pravietu Ecehielu tu mācies, ka vīrietim nozīmē būt drosmīgam, pat tad, ja viss apkārt ir nocietināti, uh, tukšpa, uh, eh, cietpaurīga, tukšpaurīga, varbūt arī <laughs> nu, tā visādi. Ne? Bet tā drosme ir tajā, ka tu pārklausies un uzticies Dievam, un tevī veidojas tā drosme. Ne? Un vēl citi, tas, uh, kas ir piemēram. Ir kārdinājums, uh, kad ir stāsts par Dāvidu un Saulu. Ķēniņš Dāvidu un, un Saulu. Un, uh, tur tā doma, ka viņi arī ebreju valodā viņiem ir tas vārsts, uh, ka dušhašem, kas ir pagodināti, glorificē dievu, dieva vārdu. Uh, nevis savu reputāciju. Respektīvi, arī ka tu meklē godu, bet nevis sev, savam vārdam, bet dieva vārdam. Tas ir tas, kas padara vīrieti par īstu vīrieti. Ka tu to savu godu, savu tādu ego lepnību Tā kā jau Sauls gribēja, ka viņu daudzina, viņš uzvilkās par to, ka visi slavē, o, tur Saulam tūkstoš krīt, Dāvidam desmit tūkstoši, viņš uzsviļās, viņam skaudīja pārņem, jo viņa vārds nav tik liels, bet viss, ko Dāvidam neinteresē, ko dzied cilvēki, viņam interesē, ka Dievam ir gods. Vai mm -hmm. ne, mhm. līdz ar to viņš ir brīvs no tādas eh, piemai, tādas nu, kaitīgas vīrišķības izpausmes. Un, un tas, es domāju, tieši caur rakstiem arī veidojas un attīstās. Un varbūt, ka raksti kaut kur konfrontē, tu meklē savu godu, nevis dievu godu vai ne? Vai tu, Tādā eh, kalpotāju kontekstā reizēm ir tā, ka ir tāds kārdinājums, ka pāri atkal kristālā tajā raidījumā parādījās. Bet man viņa gan neaicina pāri. Nu, Jā. es kaut ko nepareizi daru, laikam, ne? un es meklēju savu godu, lai mans vārds kaut kur izskan. Eh, bet, bet īstenībā tas nav tas, Uh, uz ko Dievs aicina. Viņš aicina, ka viņa vārds var izskanēt, un tad viņš saka, es tev celšu godā, un to godu, ko tev vajadzēs, es došu. Nu, tas viss ir tajā vīrišķības, kas saka, komplektā, kur ir gan atbildība, gan drosme, Eh, gan neatlaidība, ja, um, un, un, un, un, mm. un, un dažādas eh, mērķtiecība vai ne. Un, un tā tālāk. Jā, man um, uzrunāja tas vārds, ko tu uh, sacīji. Es, es, nu, viņš paslīda, bet nu, kaut kā. Ja, tad, tad tā doma bija par, nu, par to negatīvo vīrišķību. Ja? Un, protams, ka mēs arī redzam, ka pēc grēkā krišanas, ja, mm. ka tā vīrišķība, ja mēs redzam, kā viņa, nu, pilnīgi, ja, kains un ābels, ja, kā viņi tur sadalās, ja, ka, ka viena tā, nu, vīriešu darbiņa, tā kā turpina, ja, būt dievam paklausīga, ja, un, un, un, un, un veltīt savu dzīvi dievam, un, un, un Dievs arī svētī to. Ja? Un otra ir, ja, ir tā pretestības daļa. Un es domāju, ka, protams, mēs šeit nevaram arī noliegt, ja, ka, ka tā mm. vīrišķība bez dieva, ja, nu, kāda viņa ir pārvērtusies, ja mēs to redzam šodien. Ja? Mēs redzam, ka viņa ir agresīva, viņa ir brutāla, viņa ir nežēlīga, ja viņa ir uh, nu, slepkavnieciski jau mēs redzam, nu, ko, ko, ko uh, Krievija jā, ar visu to nu, dara. Ja, un tā, un, un es domāju, protams, ka mēs varam teikt visas tās uh, jaunās gender ideoloģijas, un, un ka viņas mēģina ja, to vīrieti apbruņot un atgriezt un atņemt viņam kaut ko. Bet, protams, ka tur ir jāuzņemās atbildība arī tam, ka, ka vīrietis viņam uzticēto varu un autoritāti un spēku ir izmantojis ja, absolūti mm. grēcīgā un nepareizā veidā. Ja. Uh, Un tur, protams, ja mēs arī redzam, cik ļoti ir nepieciešams cilvēkiem atgriezties, cilvēkiem atgriezties pie vīriešiem, atgriezties pie Dieva. Jo, jo bez Dieva, ja tā ievainotā vīrieša identitāte viņu meklē, tā kā Ulas arī teica, ja, ka vīrietis grib būt Dieva vietā. Protams, sieviete arī, bet nu, mēs runājam par vīriešu. Vīrietis arī grib, viņš grib, ja viņš grib būt noteicējs, viņš grib būt valdītājs, viņš grib būt valdnieks, bet vīrietis, ja, kur viņš nav, nu, pakļāvies dieva gribai un varai, viņš vienkārši kļūst par uh, uzurpātoru, ja, par varmāku, ja, par, par tādu, ja, kuram pilnīgi ir vienalga par citu cilvēku, par sievietēm, par bērniem, par vīriešiem. Ja, viņš vienkārši ir, ir pilnīgi nevaldāms un ļauns. Un, protams, ka nu, šeit, šeit dieva spēkam ir jānāk, lai izmainītu vīriešu sirdi, lai vīriešu sirds varētu kļūt līdzīga Kristus sirdī, kad vīrietis kļūst nevis par par ievainotāju, par varmāku un, un, un, un pārdarītāju, bet par aizstāvu, par to, kas uzņemās atbildību. Ja, un, un tiešām tad, ja, tad tās viņa drosmes un, atbild, un vīrišķīguma dēļ arī visi blakus, gan sievietes, gan bērni, ja, arī var sasniegt to savu. Ja, viņu identitātei piemītošo nu, brīnumu ja, un, un, un dziedināšanu un tā mhm. tālāk. Mm -hmm par to, kas grauja vīrišķību un uh, par to, kā, kā vispār trenēt vīrišķību, runāsim raidījuma otrajā daļā, bet tagad mūzikas pauze. Mēs varam. Eterā raidījums Kedās. Jo tikko dzirdējām dziesmu, kurā vārdi bija eh, vairāk nesam bāriņi, bet tēva bērni mīlēt, un Dievs ir mūsu visu tēvs. Uh, bet arī Dievs ir dāvājis vīrietim katram uh, tādu iespēju kļūt par tēvu bērniem. Un kā vīrišķība izpaužās tieši tēva lomā, to es pajautāšu pirms Ulrika, kā tu uz to skaties tev ir uh, ģēnfērs ar uzrakstu uh, tētis. Jā, jā, jā, jā. Man ļoti patīk uh, būt tētim. Es teikšu, teikšu godīgi, ka tas ir, uh, ir manu, viena no manām mīļākajām <laughs> profesijām, ja tā var teikt, kas ir tāda, nu, tāda iegūtā identitāte. Jo mums ir, mums ir dažādas identitātes, uh, kas veido mūsu identitāti, un, un ir, ir, ir uzdāvināta identitāte, ko mēs saņemam kā dāvanu. Es esmu bērns, dēls, jā, brālis. Uh, Uh, un, un, un arī teicis, ka tā ir īstenībā dieva dāvana, ka es varu būt tēvs, tā ir tāda nemainīga identitāte. Es nevaru to nopelnīt tādā veidā, tā ir kā, īstenībā tā ir tā dāvana. Un tad arī nopelnīta identitāte, kas ir kaut kāds varbūt status, vai izglītības papīrs, vai profesors, vai tas, tas, tas ir. Bet, ja mēs balstamies tikai uz to nopelnīto, tad mēs vienmēr jūtamies ļoti nestabili. Bet ir visstabilāk ir būt tajā stabilajā, no dieva iedotajā identitātē, mēs kā viņa bērni. Un uh, man kā tētim īstenībā uh, es atceros to mirkli, kad piedzima meitiņa, pirmā, pirmais bērns. Un, eh, un kamēr eh, viņa vēl bija mammai vēderā, es, tas bija tikai tāds teorētisks koncepts. Tētis, tētis, jā, jā, savs, nu, tētī, tētī, kā jūties tā, un es tā, nu, es nekā baigi nejūtos, jo bērnu vēl nav, viņš vēl kaut kur tur noslēpies. Nu, kā, tas viss tikai manā galvā tādas idejas kaut kādas. Un tā kā es pirmo reizi mūžā viņu ieraugu, mm. es to mm. nu, tā kā es arī piedalījos dzemdībās, vai ne? Un, un, un, un es ieraugu, un man vienkārši tajā mirklī tāds ir, ka no debesīm vienkārši iekrīt mīlestība uz manu bērnu. Mm. Viss. Un es, un es neko nevaru izdarīt, lai es viņu vairs nemīlētu. Vai es esmu atvērts dievam, <laughs> vai ne? Eh, pieņemt dieva dāvanu, būt tētim, tad arī dievs iedod visu, kas tētim vajadzīgs. Mīlestību, um, rūpes. Tā, rūpes, jā, un, un, un tādu mm. vēlmi, lai man nevis nevis patiktu bērnam, bet lai bērns izaugtu par tādu krietnu cilvēku. Vai ne? Nevis tā kā par labu dievu bērnu. Par labu dievu bērnu, jā, nevis, nevis kā, tikai, tikai oh, nu, man bija grūta dzīve, nu, tad tagad manam bērnam būs ļoti viegli. Es tikai visu, visu kā, locīšos un kā, izstiepšos kā paklājiņš, lai tikai bērnam viss labi, nu, tāda izlutināšana. Nu, kad galīgi nē, bet kad Dievs iedod tādu foršu balanci, un es domāju, ka tā, um, jā, tā, tā vīrišķība tajā tēva lomā um, tur parādās. Un, un es nevarēju uh, atcerēties uzreiz, ja man būtu man papīra bībelīte atrast, mm -hmm. bet, uh, kur tā raksturvieta ir, <laughs> bet uh, nav līdzi. Un tur ir tādi vārdi, ko Pāvils raksta kādai no draudzēm. Viņš saka, mēs kā tēvi, bērnus jūs esam iedrošinājuši, aizstāvējuši un, uh, un man liekas, ja nemaldos, trešais bija pamudinājuši. Tās ir tās trīs funkcijas, ko viņš kā garīgais tēvs draudzēji saka iedrošināt, aizstāvēt un pamudināt, nu, dzīvot, rīkoties, būt proaktīviem, nebaidīties no dzīves, bet eh, nu, jā, vienkārši ņemt un dzīvot. Uh, izdzīvot to savu aicinājumu, um, garīgo. Un, un tur ir uh, tur daudz, daudz tādu, uh, kā saka, noslēpumu. Un, un es, man, mana lūkšana ir un cerība, ka daudz, aizvien vairāk puiši, uh, jauni vīrieši, puiši, zēni ierauga to to skaistumu tajā, ka hei, būt par tēti tas ir svarīgāk nekā gādāt sev pozīciju. Būt aizņemtam, braukt ar moci, jā, vai ne? Un, un <laughs> būt aizņemtam biznesa mītingos, iz, izsist kaut kādus darījumus, vēl kaut ko, kas, kas krāt nav mazs. Kas tad? Krāt, krāt nolīdz, jā, jā, jā, krāt nolīdz un tā. Bet, bet ka, ka, tas, ka tas nedod to gandarījumu dienas beigās, vai ne? Un ka dzīve paskrien. Uh, Eh, ļoti ātri, un tagad dēls ir piedzimis, tad vispār ir kaut kas pilnīgi tāds. Nu, Liekas, wow, un, eh, un tas ir tas, ko es tiešām baudu. Protams, es gribu strādāt, lai viņiem viss nekas nepietrūktu, arī tādā praktiskā ziņā, bet ne, nekādā gadījumā tas, eh, nu, tā kā jā, es negribu upurēt to <laughs> dēļ kaut kā pasaulīga vietā vai ne standartiem atbilstoši. Līdz ar to tas ir tāds arī ceļš, pie kura es esmu nu, nonācis, attapies. Tas nav kaut kas, ko es tā kā, oh, jā, skaidrs, ka šī tā, <laughs> ne, jo Jo to tā dabīgi tur nevar saprast. Tas tāds, tāds ar tādu dievu, die, attiecībām ar dievu. Bet Kristēla gan bija vairāk bērni. Viņš <laughs> ir, bet tev vēl ir laiks. Bet man vēl ir laiks, jā. lai tu varētu apsteigt. Jā, <laughs> bet, jā man jāsaka arī, ka būšana par tēvu man patiesībā ļoti daudz atklāja par Dievu kā tēvu. Ļoti daudz. Jo es domāju, ka arī pat, nu, mums, kā grēkā kritušiem cilvēkiem, bet nu, mums, kā ticīgi, mēs arī esam atpestīti ja, dievā. Bet, nu, tomēr es ļoti esmu bijis pārsteigts un vēl joprojām esmu ja, par to, cik liela manī ir mīlestība pret, pret maniem bērniem. Ja, un ka to nevar ne ar ko salīdzināt. Ja, mm. um, lai man piedod, man sieva Linda, ja, bet uh, to pat nevar salīdzināt ja, ar tavu mīlestību uz, uz tavu sievu, jo, jo, bērn, jo tā bērni, viņi ir tik dziļi, ja, un, un tu esi kā, gatavs nest šo mīlestības upuri bērna dēļ, lai ko tas no tevis prasītu. Ja, un tieši nu, ir arī uh, Jā, gan, gan tēvs, gan mācis, tic, mēs nesam jā, šo mīlestības upuri, jā, lai, jā, lai bērnam mēs varam paši nēst, jā, bet lai bērnam būtu. Jā, mums ar pašiem kaut kas nebūtu, bet lai bērnam būtu. Un, un tajā ziņā, kā jau es teicu, tādās manās attiecībās ar Dievu, man bija ļoti, ļoti būtiski kā, caur manu tēvu šo mīlestības pieredzi jā, uh, saprast, ka Dievs mani mīl vēl vairāk. Ja, ja es vēlos ja, saviem bērniem dot visu labāko, protams, ne to, ja, ulsa, ne to kas viņus samaitā, bet to labāko, ja, lai viņi kļūtu stiprāki un tādi nu, um, viedāki un, un labāki iekšēji ja, ar, ar, ar dziļākām tādām. Uh, dāvanām, ticības dāvanām un, un spēju dzīvot un būt jā, ja, kā vērtība šai sabiedrībai. Bet, bet jā, ja, nu, kā Dievs, kā Dievs mūs mīl kā tēvs. Ja, tas, Tas ir vienkārši fenomenāli. Un, tā, un tajā manā, manī ir šī ticības drošība. Un es ļoti bieži es domāju par saviem bērniem. Es arī domāju, nu, nu jā, jā, jā, arī man pat nav. Es, protams, saku bērniem, ja ka viņi kaut ko lūdz, es saku, es to nevaru atļaut vai tā, bet, bet manī jā, tā vēlme un grība jā, no savas mīlestības dot ir milzīga. Un, un man, kā jau es teicu, arī attiecībās ar Dievu tā ir bijusi tāda pamatlieta, ko es esmu mācījies, ka Dievs mani mīl ar vēl tūkstošu kārtu lielāku mīlestību. Ja, tad, nu, tas ir vienkārši fantastiski, ka tu zini, ka Dievs ir, tev ir tāds tēvs, ja, kurš par tevi rūpējās, kurš par tevi gādā, ja, kurš ir nomodā par tevi. Ja, un visādā veidā viņa mērķis ir Ja viņš, protams, ja viņa mērķis ir mūs izglābt mūžīgai dzīvībai, ja, lai mēs saglabājam ja, to dāvanu, kas mums jau ir šeit iedot. Jā, nu, spēcīgi. Uh, uh, un tad vēl, vēl jautājums par to, kā ja vīrišķība izpaužās tādā uh, jā, fiziskā, nu, mīlestīgā tēva lomā, kā tas ir kā, kā garīgiem tēvam. Mhm. Un uh, Ulvis ir mm. evanģēlists un uh, Kristus ir mācītājs. Nu, kā, tas, kā tas izpaužās ka, kā, priesterībā, garīgā tēva lomā? Kā? Jā, tas ir tāds uh, labs, uh, uh, ļoti labs jautājums, jo arī, arī garīgi, es domāju, mēs esam uh, arī Latvijā piedzīvojami, un es to ļoti izjūtu kādā savā garīgās dzīves posmā, ka man ārkārtīgi pietrūka tāda, uh, tāda garīga, tēvišķīga pamācība, un ka es to īstenībā meklēju. Jo man bija tas, kas man bija notika, ka es, at, es atklāju un es sapratu, ka daudz kur manī, manas nedrošības, mani ievainojumi, mani, mani kompleksi, manas atkarības bija dēļ tēva ievainojuma. Uh, un tā, ko, kā mans tēvs man ir ievainojis. Ne tāpēc, ka viņš man vēlēja ļaunu, vai tāpēc, ka viņš uh, kaut, kā, uh, kaut ko speciāli darīja, uh, tā lai man sāpinātu, bet uh, tāpēc, ka mēs visi esam piedzimuši kritušā pasaulē un, un tās nepilnības, vai ne kaut kāds viņ, viņš, ko viņš ir saņēmis un labāko, ko mācīja, viņš centās deva, bet tāpat man ļoti pietrūka un sāpēja. Un, un man bija vesels process, kamēr es gāju cauri tam tēva dziedināšanas. Es vēl atceros tādu vienu mazu bukletiņu, Gregors skolā saldojas, uh, eh, asarām acīs lasīja tēva ievainojumu dziedināšanu. Tur mm, Pols Andersons mācītājs bija tādu materiālu sagatavojis un latviski iztulkots. Es eju cauri, es tur nobuļojos, raudu vai ne, un apliecinu, ka es piedodu un visu to. Uh, Uh, un, un līdz ar to tagad, kad es esmu arī tādā tēva lomā, gan ģimenē, gan arī īstenībā garīgā tādā aizbildniecībā par jauniešiem, jauniem pieaugušiem, es, es uh, ieraugu to, cik ārkārtīgi svarīgi ir vienkārši būt pieejamam vai dot to sajūtu, to izjūtu, ka tīri cilvēcīgā līmenī es varu teikt, es par tevi aizlūgšu, tiešām aizlūgt, un kad aizlūgt, un varbūt arī klausīties, varbūt ir kāds vārds, ko Dievs vēlas teikt, un, un tad šo vārdu kā, nodot iedrošinājumam vai ne. Un, uh, Un arī tur es ieraugu to, to lielo vajadzību, tādu nu, garīgā ziņā, vai ne? Ko sākumā lasīt to raksturot par bērniņiem, jaunekļiem un tēviem. Arī garīgā ziņā mēs esam paši kā bērni, un mums vajag kādu, kas mums var palīdzēt augt un audzināt. Un Pāvēlam bija Timotejs, vai ne? Un Timotejam viņš saka, to, ko tu no manis mācies, cel priekšā citiem, kuri būs noderīgi mācīt citus. Viņš, viņam ir svarīgi, ka tas, ko viņš nodod Timotejam, tiek nodots tālāk uh, tiem, kuri atkal to spēs novērtēt un nodot atkal tālāk. Vismaz četras paudzes Pāvils sirdī tā kā nes. Un, uh, un tā ir pirmā pavēle, augļoties, vairoties, un arī garīgā ziņā, ka mēs varam savus garīgos bērnus, nu, vairot savu garīgo bērnu ģimeni. Un, uh, Jā, līdz ar to tas ir arī tāds aicinājums. Arī apelsīns Pāvils uh, min kādā no rakstotājiem, saka, lai arī jums daudz pamācītāju Kristu, bet tēvi jums nav daudz. Ne, kad es esmu jūs kā garīgais, tev ir tāda autoritāte, to pasakot. Tas ir kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs, kurš Uh, jā, un, un mums, uh, es teiktu, tā, ka jo mēs vairāk pieaugam, mums Dievs dod to aicinājumu un arī reizē izaicinājumu uzņemties atbildību gan par savu garīgo dzīvi, savu tuvāko, tad vēl paplašinu to. Teikt, hei, bet uh, te, ir, te ir vēl kādi, kuriem, kuriem ir vajadzīgs iemiesot, jo Dievs savu vārdu iemieso Kristū cilvēkā un arī mēs esam aicināti iemiesot Dieva vārdu, Dieva tēva mīlestības vārdu caur savu dzīvi, lai cilvēki varētu piedzīvot, ko nozīmē tēva mīlestība. Ļoti praktiskā, vienkāršā ikdienišķā veidā. Uh, un, uh, jā, studentu kontekstā arī līdzīgi. Un, uh, nu tā, tā kā, uh, un, un, tas, un kā tas notiek, man liekas, ir svarīgi, ka bērni redz. Uh, ka bērni redz, ko tētis dara un kā viņam iet, ka viņš ir vienkārši redzams. Un te ir uh, no Jāņa Veģelī 5. nodaļā, uh, Te rakstīts, ka tēvs mīl dēlu. Jēzus saka par savu tēvu. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara. Un mm. rādīs lielāks darbs par šiem, tā kā jūs brīnīsieties. Tad Jēzus saka, tēvs mani mīl, un kā es to zinu, viņš saka, tēvs man rāda visu. <laughs> Līdz ar to, ja es kaut ko gribu slēpt, un man kaut par kaut ko kāds tā, es jūtos nedroši savā aicinājumā. Bet, ja man nav ko slēpt, es, es rādu visu, kā ir. Arī to, ka es nezinu visu. Es to varu parādīt, vai ne? Un, un nav problēma. Un tur ir tā uz to varētu tā, tā teiks, iet, jā, nu, ka, ka tas, eh, eh, tas ir tāds kaut kas, eh, jā, arī ceļojums tāds. Jā, nu, man liekas, ir ļoti svarīgi tas, ka tēvam ir milzīga loma patiesībā gan uh, viņa ģimene, nu, gan teiksim, dabīgajā ģimenē, jā, kur mēs esam, gan arī garīgajā ģimenē. Jā, un, mm. un, kā jau es teicu, es neaugu ģimenē, kurā bija tēvs. Man tēva ievainojums bija no tā, ka viņš nebija. Jā, jau savā ģimenē, kurā bija tēvs, un viņam arī jā, bija, viņam bija viņa mm. ievainojumi. Jā, vairāk no tā, ka, ka mēs arī redzam, ka ievainotā pasaulē, jā, lai cik ļoti mēs gribētu, neviens nepiedzimst par labu tēvu uzreiz. Ja, ļoti bieži cilvēki arī neattīstās un neaiziet uz to izpratni, ko nozīmē būt labam tēvam. Ja. Mēs vienkārši nu, egoistiski paliekam pie kaut kādām drupačām, ko mēs esam tur, no saviem tēviem, esošiem, nesošiem, paņēmuši un tā dzīvojam. Ja, tā kā, ja, tē, ja, ja tēvs ir mīlošs, ja, tad viņš iedod savai meitai pirmām kārtām. Kā, uh, pirmais vīrietis, ja viņš iedod meitai vērtības sajūtu ja, par, par viņu, kā par sievieti, ja, par attieksmi pret viņu un parāda arī. Ar, ar savu attieksmi pret uh, sievu, ja meitai kādas ir attiecības ar vīrieti, dēlam viņš iedod, un arī drošības sajūtu. Ja dēlam viņš iedod šo piemēru sajūtu, un, un um, ja, eh, arī drošības sajūtu, un arī kad, kad tas tēvs viņu akceptē kā uh, kā, kā dēlu, ja, kā mantinieku. Ja, ja, tas, ko Ulas pieminēja, ka, ka kaut kādā veidā nu, es gribu, lai mani dēli ja, paņem no manis labāko, ne tikai kaut kādu mantas ziņā, bet arī personības rakstura ziņā un tā, tā, tā tālāk. Ja. Tā kā, protams, ja mēs dzīvotu tādā ideālā pasaulē, ja mēs redzētu, nu, cik milzīga nozīme un, un tie, kur tiešām ir bijušie mīlošie, tā, protams, arī mīlošās māsas, bet runājot tieši par vīriešiem, ja, var redzēt, cik, cik nu, kāda atšķirība, ja, cik milzīga gan sievietēs, gan vīrietis ir drošības sajūta. Ja, Ja, mm, un, un, un tā mīlestības sajūta. Ja, jo, protams, tur ir tas piemērs, ja, ko tēvs rāda, ja, rūpes, atbildība, drošība, bet arī tā mīlestības apliecinājums, ja, ko tēvs iedod. Ja. Un visbiežāk ja, tieši tas arī ir pietrūcis augot ģimenē, kad tēvi un mātes ir sacījuši, es tevi mīlu, ja tu esi dārgs un vērtīgs. Uh, Un uh, vēl pavisam īsi par, par, par šo garīgo tēvu. Ja, interesanti, ja, ka nu, mums baznīcā ir uh, saka, mācītājs, ja, katoļu baznīca saka priesteris, ja, bet ir arī tradīcijas, ja, kur, kur ir šis tēvs. Ja, tā, eh, mācītājs ietver visas šīs funkcijas - tēvs, priesteris un, un mācītājs. Ja, un, un man ir jāsaka, es esmu. Tūlīt būšu 24 gadus bijis mācītājs. Ja, un, uh, un arī man jāsaka, būt ja izaugt par garīgo tēvu, tas prasa laiku. Tu neesi garīgais tēvs, pat tad, kad tu kļūsi par māci, tu arī neesi viņš. Ja, nu, ja tev nav kaut kādas milzīgas dāvanas no dieva uzreiz jā, iedots tajā, nu, tas ir nobriešanas process. Jā, būt par garīgo tēvu, tas ir liels, liels ticības nobriešanas process, kurā brīdī, ja tu sāku, tevi sāk uzlūkot par, par, par garīgu autoritāti, par tēvu, pie kura iet, uh, Un tad, ja um, meklē ja, kaut kādas padomas, meklē to klātbūtnes sajūtu, ja arī kādreiz mīlestības apliecinājumu, ja ka tu esi dārgs un vērtīgs Dieva acīs, tu it kā atgādini, ja garīgā autoritāte pries, viņam ir jāatgādina. Ja, tā, tā ir tā dzīvā dieva mīlestības klātbūtne, ja, kas būtu caur priesteriem, caur mācītājiem, ja, caur nu, citās tradīcijās tēviem jāplūst. Ja, tur, mm -hmm. kur mhm. tas ir, tur arī draudzene ir pilnīgi ja, nu, dzīva, vesela, ja viņa ir spēcīga, ja, jo tā tēva mīlestība tur plūst, ja, tas tēva apliecinājums tur plūst. Ja. Jā, arī kā mēs zinām, ja, saka, kad, uh, ka tēvs norāja ja, to, ko viņš ļoti mīl, ja, bet, tas, bet tā ir arī daļa no audzināšanas. Mm -hmm. ja, mhm. lai kādreiz mēs varētu no savām nu, kļūdas apzināties, tā kādreiz jā, ir kaut kāds stingrāks vārds, ja mīlestības autoritātei jāapsaka. Bet, tā, bet tur, kur ir tādas patiesas garīgo bērnu un, un, un, un, un garīgo tēva attiecības, tur, protams, tas vienmēr ir dziedinoši. Jā, un, uh, un, un, un uh Tagad uh, vajadzētu kaut kā tā konkrēti izdomāt, nu, kā arī par to vīrišķi mēs dzirdējām daudz dažādas lietas. Par to, kas tā ir, vai, eh, vai kā tā izpaužās, un īpašības vai tā, bet nu, kā trenēt, kā cilvēkam, kurš noklausās, jā, es arī gribu, eh, gribu kļūt par īstu vīrieti, kā, kā to trenēt, vai to vispār var kaut kādā konkrētā veidā uh, Eh, uztrenēt. Bet pirms mēs atbildam uz šo jautājumu, tu teici, ka mums būs jāatbild uz ātriem jautājumiem, kur viņi palika. <laughs> es, es, es par to atcerējos Aha. par vēlu. <laughs> Eh, eh, tāpēc es ātros jautājumus pajautāšu pašās beigās. Okay, okay, tad, kad okay. mēs teiksim, novēlējam, tad es jums katram yeah. palo, palūkšu pateikt. Bet yeah. tagad jā, par to, kā trenēt. Bet es, man tev jautājums ātras. pretī, Samuēl, es zinu, tu neesi gaidījis, ka es tev jautāšu. Jā, nā, kā tu esmu... pats mācies? Nu, kā nes... vislabāk, visefektīvāk to, ko dzīvē grib apgūt, kā tu to iemācījies? Nu jā, tu daudz ko dzirdēji no mums, vai ne par to, kāda ir tā, bet, nu, jā, tu esi arī dēls, savā ģimenē, vecākais dēls, ja tev ir savu, uh, savu iespēju, nu, kas, kas ir tas, kā tu mācies savu vīrišķību. Nu, uh, es domāju, uh, tas ir, nu, tā kā mēs jau runājam, redzot piemēru, redzot tēva piemēru, uh, tad tas ir arī lasot Dievu vārdu. Uh, Uh, un redzot to, bet ne tikai apskatoties no malas, bet arī cenšoties kaut kādā veidā jā, uh, eh, ieaudzināt to sevi ar, ar, ar, darīša, ar darīšanu, jā, kaut kādā mm. raksturā. Bet nu, eh, tas, tas mhm. tikai tā. Nē, nē, bet ļoti svarīgas lietas, man liekas, jā, jo tā, tas, ko pieminēja, jā, ka daļa no vīrišķības ir audzināt raksturu. Audzināt raksturu un, un audzināt raksturu nozīmē, jā, ka uh, tu dari kaut kādas lietas, kas prasa disciplīnu tavam ķermenim, jā, tavai dvēselei un tavam garam. Jā. Ja tad, tad, piemēram, ja, kad es māku, jeb ja iemācos ja, sevi veltīt laiku dievam, es iemācos ja, nelūrēt tur, kur nav jālūr. Piemēram, ja, runājot par tādu ja, savas seksualitātes, arī sargāšanu. Ja, uh, Es iemācos palīdzēt, piemēram, vecāku ģimenē, ja, iemācos palīdzēt brāļiem, māsām. Nu, tad, tad, ja, ir, tas ir vesels, vesels tāds ja, nu, process, ja, kurā man liekas, tā rakstura audzināšana. Tas, kas, tas, ko es arī šajā laikā, Gavīna laikā, daudz arī draudzē teicu ja, par šiem vārdiem, ja, kur Kristus saka, kas grib man sakot, lai aizliedz pats sevi, ja, Viņam eh, savukārt sako man, ja, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā tieši pretēji nevienam neko negribas. Ne, ne, visi saka, nu, nē, mums neviens neko nevar aizliegt. Ja, bet, ja tu neko sev neaizliec, tu nekādu raksturu sev neaizliec, ja, tu vienkārši kļūsi, piedodiet, par puņķu uz drāti, ja, ja, kurš eh, ja, tur tirinās visos virzienos ja, un, un, un krīt uz zemes, tikko viņš kaut ko nedabūna, ja, un, un viņ, tikko viņam uz paplātes kaut ko nepienes. Ja. Tas ir tas, ko es lasīju no arhibīskapja. To ne, neveicina vidi, kurā par laimi uzskata brīvību piepildīt visas savas vēlmes. Jā, tieši tā, tieši tā, vai ne? Jā. Un nu, nu, vīrišķība nav tā, ja? jo, jo, protams, arī mēs tagad ieraugam Ukrainā, ja, ka cilvēki, vīrieši, protams, arī sievietes, bet galvenokārt tie ir vīrieši, kas iet un viņi ziedo savu dzīvi. Iedomājieties, cik tur ir jābūt ir skaidrai tai vērtības izpratnē, ja ko Jēzus arī tagad tieši lieldienu laikā mēs par to runājam, ja Krūtiņš saka, es savu dzīvību atdodu, ka nav augstākas mīlestības par to, ka tu savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Ja, tātad, mm -hmm. ja, mhm. ka, ka tā jau ir tā vīrieša brieduma augstākā pakāpe, ka tu pat vairs savu dzīvību neturi svarīgāku, ja, bet tu esi gatavs viņu atdot Nevienmēr tas ir, ka tu ej jā, tur, nu, pretī ienaidniekam un dod savu dzīvi. Tu mirsti, bet tu, tu kalpo. Jā, tu kalpo mm. cilvēcei, tu kalpo valstī, tu kalpo sabiedrībai, tu kalpo draudzēji, tu kalpo ģimenei, tu kalpo sievai. Jā, kā kā apelsīns Pāvils saka, ja vīri mīlēt savus sievas kā Kristus. Jā. Mm. Draudz ir mīlēs, pats nododamies par viņu. Tā tad, jā, tā vīrieša, jā, tā, tā, tā kalpošana, jā, un, un tam ir, lai līdz tam nonāktu, nu, tā kā karavīram, mhm, jā, tu mhm. nevari kļūt par karavīru, jā, vienā minūtē, ja uzvēl, ja pat mūs tagad apģērbt, es nezinu, varbūt Uls būtu gatavāks, jā, ja mums tā ar bruņām kasku visu iedot, no, nu, Jā, es domāju, nu, nezinu, vai es pieceltos ar visu ekipējumu no krēsla, jā, bet, jā, jā. bet ko es ar to darītu? Jā, jā. Ir, jā, tā, tam ir vajadzīgs treniņš. Nu, jā, pavisam īsi. Un, un, un es domāju, viena lieta, nu, mēs mācāmies no, no piemēra. Un tad es teiktu, kā mācīties mērķiecīgi sev likt vietā, kur ir labs piemērs. Mm -hmm. Tas ir tas, ko tu vari izdarīt. Jā. Kad es varu, tu, Samuēl, vari mērķiecīgi tusēt, uh, ar vīriem. <laughs> Reiz, kur te mhm. ir, kas, kas tevi iedvesmoja, ka tu vari teikt, hei, es gribu uzaicināt kādus, kas man palīdzēs man pašu veidot raksturu, mm -hmm. caur raidījumu veidošanu vai vēl kaut ko no tā. Mm -hmm. Tu vari to mērķiecīgi mm -hmm. darīt, un tas ir tas, ko, uh, ko, ko, tu, ko tu arī dari. Nu, tā kā tu dari, un ko mēs varam darīt, jā, mēs varam to, tur ir tā brīvība mums izvēlēties to. Nu, Baigi forši. Man bija tik interesanti, ka es to raidījumu tā ļoti haotiski novadīju. Bet tāpēc, tāpēc pie Nē, tādiem... ļoti labi novadīju raidījumu. Samēl ļoti labi. <laughs> ļoti labi. Mums jā. ļāvi runāt. Jā, tas ir pats galvenais. Tev bija ļoti brīnišķīgi jautājumi. Tā kā jā, jā. es lieku desmit. Bet, bet, jā, jā, bet vēl, vēl nekas nebeidzās. Es tagad ātri, es grib, jā, ātri gribēju nolasīt jā, pēdējos tādus ātros jautājumus, mm -hmm. jā, ko mhm. mēs nespējām. Bet tagad tiešām atbildēt ar, ar, ar, ar vienu vai diviem vārdiem. Jā. Mums jābūt disciplinētiem. Būsim vīrieši. Jā, būsim būsim... vīrišķīgi vīrieši. Atbildēsim. Jā, jā, jā. ļoti konkrēti. Kurš ir jūsu vīrišķības paraugs? Varbūt neminēsim Kristiju, mēs tik ļoti, ļoti par to runājam runājām mm. par cilvēcisku kādu vīrieti, kas ir uz paraugs. Man liekas, ātri jautājot, tā kā uzreiz būs skaidrs, man liekas, uzreiz nu, tāds. Nu, viens vārds, uzvārds. <laughs> vārds, uzvārds. nu. Ne, nu, tādā garīgā ziņā es domāju, man arhibīskaps Jānis noteikti ir viens no paraugiem. Un laicīgā ziņā man sievas tēvs Aivars, viņš ir bijis vienkārši man vīriešu etalons, ja, blakus dzīvē gandrīz 30, jā, apmēram 30 gadus vienkārši izcils piemērs. Uvi. Jā, man būs, man būs mans noteikti opis mm -hmm. manā jauniešu tādās praktiskās lietās. Un, jā, viņš jau ir mūžībā vairāk kā desmit gadi. Un, jā, mm, vienu es teiktu, tāds mācītājs Raimons Mežiņš Okay. Jo, labi. Uh, kas jums palīdz uh, augt vīrišķībā? Viena lieta. Jā. Nu, es domāju, manā vīrišķībā palīdz augt, ka es tiešām, man tas bieži nesanāk, bet es mēģinu sevi disciplinēt tieši uh, tajā, ko Ulvis pieminēja, ja, kur iesaka, ja, kad, kad viņa attiecības ar tēvu. Ja. Mm -hmm. nu, man, man, man tās man liekas, ir viss svarīgākais. Un ja vienā vai divos vārdos? Tad attiecības ar tēvu. Ar <laughs> tēvu. <laughs> tēvu. Debes tēvu. Gavēnis. Man būs atbildīgs gavēnis. O, baigi labi. Uh, <laughs> nu, tāds jautājums. Nu, esot vīrietim, visforšākais ir būt vīrietim. labi. labi. Um, nekrāsoties. Oh. <laughs> Neuztraukties, vai izskatās. Nečamāties, iziet no mājām un viss citas lietas, kas no tā iziet. <laughs> Šo mēs kā citādi ieliksim sociālajās tīklos. Ok, un pēdējais jau ir kāds novēlējums kādam vīrietim, kas klausās. Kaut kāds uh, arī īsts cerams. Cerams, jā. <laughs> E, es teikšu to, ko es vienā sākumā pieminēju ebreju valodā. Uh, Hazaka vai Hamats. Es esmu drošs un uh, drošsirdīgs un nebaidojos. Mm. Jā, nu, mans novēlējums noteikti ir, ka tava vīrišķība vispilnīgāk atklājās attiecībās ar Dievu. Vienkārši meklē, meklē šīs attiecības, un Dieva gars tev atklās, jā. kas ir tava vīrišķība, kas ir tavs aicinājums, kas ir tava jēga, uh, nozīme, būtība. Jā, tur, jā, Dievs to visu tev atklāja. Divos vārdos seko Kristum. Divos vārdos seko Kristum un pieņem Dieva aicinājumu. <laughs> jā, labi, liels paldies. Šis tiešām ļoti, ļoti interesants raidījums arī man pašam vadīt. Pie mums jā bija viesos mācītājs Kristis Kalniņš, manas draudzes, vecās svētās ģetrodas baznīcas uh, mācītājs un uh, Ulus Kravels. Es jau sākumā tur nojaucos, ka, kas viņš īsti bija. Bet ļoti, ļoti iedvesmojos. Viņš ir draugs evaņģēlis un Ulvi. Latvijas kristīgās studentu brālības vadītājs. vadītājs. Vienā vārdā. <laughs> Tagad jūs atspēlējaties. Ja jā, jā. Tā tad vīriešu lieta. Jā, jā, jā. jā. <laughs> Labi. Lielas paldies, Raidījumā. Es esmu Samuēls Rozentāls. Lielas paldies līdz nākamajam mēnesim. Jā, paldies! Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās. Seko mums Facebook un Instagram atraidījums Kedās. Tiekamies katru mēnešu pirmajā trešdienā, pulksten astoņos vakarā.